Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Արցախյան շարժման տարիներին Վոլոդիա Աղաջանյանը երկու պաշտոն էր վարում՝ եւ կոմունիստական կուսակցության Շամյանի շրջանային կոմիտեի առաջին քարտուղարն էր եւ շրջխորհրդի գործկոմի նախագահը։ Նրա ջանքերի շնորհիվ շրջանը փաստացի չէր ենթարկվում Ադրբեջանին, կապերը Արցախի ու Հայաստանի հետ էին։ Նա որպես падգամավոր ներկայացնում էր Արցախը Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման խորհրդարանում։ 1991 թվականի հունիսին Վոլոդիա Աղաջանյանը ոչ իր կամքով ընտանիքով տեղափոխվում է Երևան։ Հերվում էլ ուշի ուշով հետևում է շրջանի ներքին կյանքին, իրադարձություններին։ Գետաշեն Շահումյան հայրենակցական միության միջոցով ձգտում օգտակար լինել հայրենի եզերքին։ 1 տարի անց 1992 թվականի հունիսի 13-ին Շահումյանի շրջանն ընկնում է։ Ինչպես եւ ինչ պայմաններում է դա տեղի ունեցել, վերհիշում է Վոլոդիա Աղաջանյանը։ Նա երկար տարիներ է բնակվում է Մոսկվայում։ Ռուսաստանում է հանգրվանած Շաումյանի շրջանի բնակչության միստվար հատված։ 1991 թվականին ամռանը արդեն իսկական զինված պայքար սկսվեց, որի մասնակցում են նաև խորթային զինվորները։ Շատ սխալ է կատարվել մեր կողմից։ Երբ որ ամեն ինչով ապահովված ենք լավ են, դաշնակները ու ՀՀՇ-ն եկան Շահումյան։ Իրանց ջոկատները տիրան, ասեցի տղեկ, ստեղ բարձյա չկա։ Թեկուզ ես առաջ քարտուղար եմ հաշվում, բայց մինիս էլա կոմունիստ չեմ։ Ստեկա մենակ ժողովուրդ ու ղեկավար։ Դաշնակները ինձ խոսք ընկվել, ասում մեր ծրագիրն էնց է 5 տարի մենք ոչ միտեղ ղեկավարություն ուզում չենք, մենակ հող ենք պաշտպանում ես մհու պաշտպանող ես։ Եկել եք, եկեք դե ինձ օգնեցեք պաշտպանեք։ Ես դե համաձայն եմ։ Ուրախացել գոլով եկել են, ոչ քիչ-քիչ դտան տան քուրից ձև ենք։ Հոշնել։ Իրաց մեջ կոնկուրենցիա։ Հովա Շահումյանը ավելի շատ ուժունի, բայց ոչ մի կանել անում չի։ Դուք արդեն Գետաշենը տված է։ Երբ Գետաշենը անկավ մտավախություն չկար, որ հերթը կհասնի Շահումյանին եւ պետք էր ավելի ձիգ, ավելի ամուր կաններ հատ կոմենդանտը ինձ ուշացրել ասվա թե դե թողի փախի շարմենից մինա քսկելական են տանեն մենք մի տան լակարաչ ենք անել դա ովքեր պիտի տանեն ասմա մի հատ գրուպա զախվատա մեկը նավթալանա նստած մեկը մինգեչեուր դե հատ դու քզետիա ու կելական ասմա քեզ մենակ չեն տնականները կտնական քո ընտանիքա որ խոցա կնոգա ասու թող գեկեն կտեսնա իմ տանանը բացրը իմ ախպրուս տոննա ընդեղ լավ իրան գարաժ ունի նենց համարյա տակին տակին ընդեղ դուզոտոնում են սարկած իմ ախպուր տղեկը ընդեղ ախտոմատը դրած իմ վարոտը մուշկիտակ են բան Այդ ժամանակ արդեն սկսվեց մեր մեջ տարաձայնություն Շահումյանում դաշնակները եկան խառնեցի։ Քիչ-քիչ տեսնում են դե ուզում չեմ անուններ տան, բայց դաշնակների ղեկավարը մի հատ Հովանեսյան Վահան կար։ Իհանց ես կարտե հանալիս կացելում այոյել, դիս բաժանցին, դա մեկ մի հատ այվազան սմբատ կար։ Մի օր ժանտով ասում է, չես նկատում, արդեն ձենք պաշտպանությունը մեր մոտ է, պետք է ղեկավարությունն էլ մեր մոտ ունեցից բարձր ղեկավարություն ասան 5 տարի պյան չունենք, ասում իսկ 5 ամիս հաշիցը։ Նրանք ինձ գարանտիա են տվել, որ դենցի պյան չունենք, պետք է ստեղ խանգարեք մեջ մեզ թողնել։ Չի ասում, ժամանակը արդեն եկելա մտածել, ասեմ լավ կմտածեմ։ Հենց հետո էս Այվազյան Սմբատն զենք ալի։ Ես շքան զենք եմ գրել, թե հենց եմ տվել, ինչ զինամթերք եմ գրել։ ՄՎԴ-ի դե Հայաստանի մինիստրությունը մկաղնել է մինիստրասլա Վալոզե Կարամչյան Բաշկարկը զենք ան, ցկաղնի։ Քան աֆսերա անցկնում, պիստոլետները նահանում ես, ես քզերավունք եմ տալի։ Աբոյման հանում ես պատրոնը թափում են ստե, Հովակստանից ասում, վախում եմ, լասն կզ, ազմագերպած ձևով մեծ քանակի պատրոն տամ կանգնել եմ կարիդորում։ Պիրել են լող, աբոյմը կթափել, մեզ շոկավ երեմ կա վերտալյոտով պիրել դոյլ իրաց։ Ես հարց է տվել, ասում եկեք սնձե, բանակ եմ սարքում։ Հակուսնել եմ տալի, կերակուրնել եմ տալի, սարքում եմ գազարմա, գրավատները տնում եմ ու աշխատավարձ եմ տալի։ Այդ բանակային են։ Հրամանատարները դուք եք, բայց այս ամեն չան։ Բայց դաշնակականների ժամանելը ինքնապաշտպանության ջոկա չէր գործում։ Գործում։ Մեր ջոկատը ԱՄՆ-ը հերթապահումին։ Ժամանակական հա, հա, ժողովրդական ջոկատներին դրանց նետել քնիմիկ մի երկու հոգ կարգի զինված, մնացածը նշվում են որպես օգնություն։ Այդ ձևի ուլտիմատում տվին, մտածեց պետք կամ արճակատունքն է արին թափի, դրանից ոչ մի լապյան հնարավոր չինի։ Մտածեց ասլակն, կամ օրը ես տալիս եմ քարտուղարությունն եմ տալի, ես քնում Երևան, ինեմ ռայոնիմ ներկայացուցիչնდა, ես էլ դեպուտատ եմ Հայաստան, չէ՞, Գերագույն խորհրդի դեպուտատ եմ, հնարավորություն եմ։ Ամման ինչի ես ընդդեղից մատակարար եմ, լավ կին դուք էլ ստեղ մենակ թե պաշտպանությունը կազմակերպ։ Բլենում եմ անում, դաշնակը Տերնովա կոմունիստական կուսակցության շրջանի առաջ քարտուղար։ Ոնցան եմ դա։ Ասում եմ «Դե առաջ պլենում եմ մնական նոր սեսիա գործկոմի նախագահը, կարող ասի գործկոմի նախագահ ուզում քարտուղար ուզում չէ։ Դաշնակը ընտրում է կոմունիստական Հանրապետական կուսակցության շրջանի առաջկարտուար։ Նորից սկսում են գործունեությունը։ հա։ Ընտրում։ Երբ եք թողնում դուք Շահումյանը։ Ես Շահումյանը այդ քշերը հունիսի 19-ի քշերը։ 1991 թվականի։ Ես ընտանիքով BMP-ով զրահատ մեքենայով գա տեղափոխվում եմ Իջևան։ Արդեն ես զգում եմ, սա անգամ իմ դեմ են գործանում։ Համը լրիվ Շահումյանի վիճակը փոխվել է։ Ղեկավարություն չկա, ոչ կաբինետում նստում եմ այդ ժողովրդին ընդունում են։ Ժողովուրդ քիմ ասում է քարտողարն է, ճանապարհն է, բռնում ասում է մեր քարտողարն է, այսինչ շպանոն ենք, աստվածակարտուղարը նա Երևան։ Յանիթա ես եմ, դե փախել Երևան։ Ես պաշտպանության զբաղվում։ Քնացի Մոսկվա, որ เป զի այդ հարցերով զբաղվում։ Քնացի Շատալինի մոտ։ Շատալինը լելա երկրի գործերի հա։ զորքերի հրամանատար։ Ասել են մեր դեպուտատները Հայաստանի Մինազբեկյան Միխայել Սերգեյեվիչ կար, Երևանի առաջ քարտուղարն է եղել դեպված Գերագույն խորհրդի դեպուտատ էր SSR-ի։ Ինքն էր Շատալին էր պայմանավորել, թա չես կարաչի հեշտի կինավ Շատալին մոտ։ Գնացի кое-что, ասաց Михаил Сергеевич мне о вас сказал, давайте рассказывай. Ասում что рассказывать, вот так так, Геташен в курсе. Ас подожди, Геташен хорошо, что вспомнил, я тоже с этого хотел начать. Ասում Геташен лежит на совести твоего Левона. Ասում, во-первых, это не мой Левон, Левон Терпетросян. Ասում, тогда другой Левон։ Ու սկսեց պատմել։ Ու ասաց, իրան օգտակար մի հատ լենցինատ էր Մանիլին։ Ասաց, принеси ту папку. Папку თქვენ პირავეთ მანილინინ ասეს дай Володе. Артен Цанатацан Канумаван это спрашивал. А сейчас возьми читай. Если, как вы думаете, я возьму, открою, прочитаю. Вы сказали мне, понятно. Вы не будете обманываться. А вот так было. Он звонит меня 27 или 28 апреля. Говорит, что сними твои войска из Геташина. Я ему объясняю, если я сниму, туда войдет советская армия. Задача моя защищать народ, Джоуртин Пашпаны. А задача советской армии совсем другая. Они содействуют местными органами. Если Баку им скажет, вот что-то делать, может договориться, они сделают. А со мной они не могут договориться. Против народа что-то делать. А значит, я ему объясняю, что армия зайдет в Геташин, и за ними зайдет ОМОН, и все, Геташин Геташина не будет. Он говорит, это не твое дело. Ты сними, я буду защищать. Բայց Լևոնով էր, որ Շատալինը լսեց նրան։ Լևոնը Ա- Հայաստանի պրեզիդենտ Հետո ինչ, Շատալինը պիտի պայմանավորվեր Չէ, չէ։ վերադասի հետ նոր նման Շապալին քայլանել։ տվյալ դեպքում իրավունք ունի, իրան զորքը Նա կարող էր նաև չկատարել Լևոնի Դե, ասածը։ բայց խճի կատարի։ Պրեզիդենտը ա իրան ասում է։ Ինքը զորքը հանելա, այդ օրը հանելա հաջորդ օրը։ Բանակը մտելա, ամոնն էլ հետևից։ Բանակ որ մտելա գյուղը, ամոն արդեն գյուղի վերևներում կանգնած է։ Ու սկսել են ժողովրդին ուլտիմատում տալու։ Կամ դուս եկեք, կամ այդան։ Ժողովուրդը փախել են սարերով եկել Շահումյան կսը, կսնել ավտոբուսներ պատրաստ են արդեն տեղ։ Օպերացիա կալցոն լրիվ պատրաստ։ Ավտոբուսները կանգնացրած, վերտալյոտները կանգնացրած։ Ժողովրդին ասում են, հովոզմակ ավտոբուս նստի военные մեծ безопасный տնական կազախասկսեն Իջևան։ Եվ տենցել է ժողովուրդ մի մաս ավտոբուսները գետաշեն։ Պիրել են Իջևան իջացրել, մի մասը վերտալյոտները պիրել են Ստեփանակերտ, մի մասը փախել են եկել Շահումյան սարերը։ Հիմա ես քացել եմ ընդեր։ Շատալինը այդքանը ինձ դասելա։ Նրանց հետո կացել են Յազովի կոչտը։ Պաշտպանության նախարարը։ Մեր դեպուտատները իրան հետ պայմանավորվել են ասել Աղաջանյանին ընդունի շատ կարևոր հարցեր ունի։ Կացել եմ իրան կոչտը գեներիխ նայել հետս։ Սեփյան գեներիխ կար։ Հայաստան խիրուրգեր Շահումյանցյան։ Ինքը даже паспортը ծերքին չդի։ Ասում մենակ չկնամի, թող վկայինի քչտիս։ Մտել ենք Յազովին կոչտը, հաղորդնվել։ Վիճակը վատա, կարողա վատ բաներ պատահի։ Շահումյանի հետ։ Բացատրել եմ իրան պամաշնիկին ասա Սայդինի Սակալովը։ Սակալովն էլ 4-րդ բանակի հրաման Артема Натальевна, а тебе приказ. Ты должен защищать Шармянский район, чтобы без меня даже муха не пролетала через Шармянский район. А завтра, чтобы твой заместитель был в Шармянском районе. Шармянский район без меня, кто бы ни сказал, ничего, никто пусть не зайдет, не войдет. տաքսի նստել եկել մեր Էվարտալա посольство չէ, ներկայացություն էր։ Ֆելիքս կա, Մամիկոնյան, Հազան Ֆելիքս Զանգտան Շահումյան, դողոց ասեն, որ представитель народу հանդիպել։ Չէ, ես կարող չեմ ձենքամ, դու ինչ ուզում ես ասա, հա, այս կաբինետը телефонները, справочникները ընդդրել։ Միջքաղաքային ձենքամ տվել, ասում Սլամի գավառից депутат Աղաջանյան, депутат Верховного Совета, բայց ասում չեմ Արմենիի։ Դանգմենտ СССР-ի։ Ասում мне надо поговорить с Шамянским районом Азербайджан. Каждый день Андрей Тасма Шамянском районе связи нет. Только отдатель. Жангантон министр связи СССР. О с вами говорит депутат Верховного Совета Агаджанян. Там связь прорвался, но никто не может помогать. Я прошу вас, если можно, дайте указание, пусть связь восстановит. Созвонить через 15 минут. Ирек Тагауна, Мерик Тагай Аревна, Масум Яти. Ты мехоз камавельником показ. Тасин группе еще ты Жанган Талет Махти. Асма связь восстановлен, можете поговорить. Жанган Талет Мегрянный Масум. Аравуту Уркинак Сахманы, Келякана Сакалови Тегакалы. Талят Кинен. Аджар Туру, мэр депутат Реванис. Амасарин Дасахусу. Լուսո։ Լյուդմիլա Լյուդմիլա Հայրությունյանը։ Լյուդմիլան էր Յազովին խնդրել Վարինձունը։ Լյուդմիլան զանգ ատան Վոլոդի խայտարակեսանում ինձ Յազովի представителներ կացան Շաումյան, կու представителներ եկել ասում, мы звучим պաշտպանություն ապատիչ։ Մենք մեզ պաշտպանալու ենք։ Իրեք օրած չկցավ, իրեք հայկական գյուղը թուրքերը արձակվեցին երկավա։ Երքեջ, Մանաշիտ, Բուզլուխ, ժողովուրդ փախել են անտառներ, դաստեղը փիսա։ Կարաչենկյան Շահյան ռայցենտր որ պաշտպանում։ Ինչ անեն, միշան կացնեն Պուգոյի մոտ։ Էլա դեպուտատները կազմակերպել են ներքին գործերի մինիստրը։ Կացնեն Борис Карлович помогите, чтобы народ мог возвращаться домой. Ты asma, почему не может язык найти с Азербайджаном? Это большой политический вопрос. Женщина рожает в лесу. Вы имеете войска, которые должны защищать народ. Нет, я не могу делать. Դրանից հետ քացան քրուչկոյի մոտ օգնում չի։ Բայց եկան Հայաստանից Ղարաբաղից հլա մի չօգնություններ, մերոնք յետ վերցիկ այդ 4 գյուղը Շահումյանի շրջանը ընկավ 1992 թվականին։ Հունիսի 13-ին։ Այդ ժամանակ որտեղ էի գտնվում։ Երևո, ճար չկար։ 98 թվականի վերջին թողեցի գնացի Մոսկվա։ Շահումյանցիների համայնք է գործում Մոսկվայում։ Համայնք չստացվեց, եկան խանգարեցին ստեղից։ Շահումյանցիների համայնք ես ստեղ է ուզում ստեղծել։ Հենց Շահումյան ժողովուրդ որ եկել էր Մակարդակը Մոսյանը Փախստանկաների վարչության հա։ պետն էր։ Գնաց իր մոտ իր համար նոր կաբինետ էր դարքում, ասաց իմ կաբինետը տալիս եմ քեզ։ Կառավարական հեռախոսով։ Եկ նստի քո ժողովրդի հարցերը, ոնց ուզում ես, նենց է լուծի։ Ես գիտեմ ժողովրդի քեզ սիրուն, քեզ սիրուն այդ լակոտները, որոնք որ ամեն չխանգարել են, եկան տեք հասման Շահումյանում քալանանա ուզում եմ եկել կաթալան, բայց իրենք ձանց հետո քալանել է Շահումյանի բանկի վերջի կոպեկներն էլ լցել են փախել։ Ժողովուրդը լցել են անտառները, տանը մի կերպ եկել են հավաքվել ստե։ Մոտ 500 մարդ անտառներում կորել են Շահումյան կորել է միջի հիմա ագի կորածներ կան եկել են Ղարաբաղ։ Ժողովուրդը եկել են հավաքվել ինքն Երևան Վարքինա հարցուլուցի ողորտին օգնել։ Դեղ ընկերներն են նյաց միջոցով վերտալյոտով հաց են ուղարկում։ Մեջիկները լուսնում են վերտալյոտով հաց գրում անտառները թափում է ժողովրդի քանանոտ։ Այդ վիճակն է։ Ժողովուրդը հավաքվեցին Շամյան գետաշենը հայրենացականի, ես էլ դեռ նստած եմ։ Պետք է որ պետք է գնանք Լևոնի մոտ։ Ասում են եթե քաշվես կզորավ եք տալու։ Սենց ես քնում եմ Լևոնի պատասխանը գեմ, դի դե խենք քնում, ասի չէ պետք է գնանք։ Եկան Լևոնի մոտ, սկսեցին վարոտները փոք տալու։ Երակն խորթում նստած էր մեծ վարոտներ կա արկատի։ Սա հնարավոր չէ։ Լևոն ասում է դե թողեք այդ Աղաջանյանը եկել երկու հոգին հետ եկան։ Երկու հատ տղա եկան նետես քնացինք, հենց մտանք իրենց կաբինետը, սկսեց էլ խոսքեր չկա, ամենավերջի տանով iOS Շահումյանի ղեկավարության ազգանուկան չմաս։ Այդ ժամանակ աղեկա, հա։ որ լերիվն ենքը մեղավեր, ցցի ես եկել չեմ, մեղավերն արդարը, թե հով արդարը, այսօր հարկարա ժողովրդին փրկած, ժողովուրդ սովից մահանում է։ 3-400 ճանապարհ եկան անտառներում, ճանապարհն էլ չեն հաշտվել։ Ճանապարհ կա լավ, նաշ չընկվել, ժողովուրդ մնաց անտառներում, ընկել են հացը մեծ սարերի դեմարել։ Այդ ձևի թողել իրենք փախան եկավ Ղարաբաղ։ Լեոնո Զանգկով այդ ժամանակ Օլեգն էր մարզգործկոմի նախագահի պաշտոնակատար։ Օլեգ Ռամյանցիները տեղունցեն, Օլեգը թալավ լավ են ճեղավորում են, հացենք տալիս հարցերը լրիվ լուծում են։ Հերախոսը վերցրուտ Օլեգը թող քեզ բացատրեմ։ Երեմ կայ ասում չեմ Օլեգ ես ես, ասում Օլեգ, բայց ես ճիշտ ասում։ Ժողովուրդը տեղսոված են, պասմա հաց շպրտում է, կոթումը բռնում է։ Ա դե դա քեզ հովասել, ասում ժողովուրդն ասել հովասել։ Ասում ժողովուրդը իր կոխ են տալի, հացերը կոխ են տալի, ցեխը մեջ անանը մոտում։ Ասում ժողովուրդը լավ է, ասում լավ, ասա ինչ բերեմ, ես գալիս եմ։ Դե ինչքան կարաս մահճակ կամ տեղաշոպերը, դե ինչ կարաս քեզ։ Ասում պազմը ժողովուրդը ապահով է։ Ասում ես, աման ինչպես, բայց ժողովուրդը ապահով, ինչ են ապահով տեղական արտադրության մինիստրի առաջին տեղականը մեր Շահումյանց էր։ Գնացի Իրան ասեմ։ Կազմակերպել մաշիների բարձր տղաների խնդրով հաց վերտալյոտ ավելի ուղարկել է։ Մեքենա նստել եկել տեսել արդեն ժողովրդի մի մասը ճանապարհով գալիս է, թուլաց է, շուշինացած գալիս են։ Բախում են ժողովրդին կաղնը մետալ հարցնել։ Համ մեղքս են գալի, համ ասում ժողովուրդը ցլականը դու ես սկսել է շարժումը եւ պատասխան դու։ Բայց պատասխանը հոպիտ է տալ նրա շուրջը ասում են «Դե նրա քիթան չեմ ասում։ Եկել եմ ՍՍ Ստեփանակերտ, Լարիս Եվոնի մոտ եմ, ասում, բայց դուք ինչ կօգնեք։ Ասում է Շահումյանի ժողովուրդը Ղարաբաղին է, նրանք Հայաստանին չեն։ Ղարաբաղի սահմանը եթե ազնեն այն ժամանակ նրանք գտարել են Հայաստանին։ Այն ժամանակ ես կմտածեմ նրանց մասին։ Մեծ հիմա ասում է Ղարաբաղի ղեկավարությունը։ Ասում Ղարաբաղի ղեկավարը տեսար ոլեք դա, ասում ամման ինչպես։ Բակասանդը ես ես ասում հացը օդում շփոթում ես նկարեմ իրը։ Քո կարում չի փռնում մնում։ Ասում չեմ, բարքան գորիշ արդեն նա իմ ժողովուրդն է նկար։ Մենք իմ ժողովուրդ։ Ասում ես ստացվող Ղարաբաղն է չէ, իքո ժողովուրդը։ Պոյնչ Ղարաբաղի ժողովրդի ղեկավարունի դրանց ղեկավարությունն է դրանց դե մասին։ Այսինքն, եկա տեսա այդ վիճակն է, ժողովրդին ասացի կամած կամած կարժոչի, ստեղծես կյանք չուն։ Ասում են քացեք Շուշի։ Շուշի տները վառած, դերտակ։ Միտքա նալակալը իրենք էլ դատարկ, տոկլոր մեծ մաշին, դաշտից փախել են, ասենք տալիս եք շամյան։ Յանի թե տալիս են, ժողովրդին ասել չեն որ փախեք իրենք թողել են փախել նոր ժողովուրդը դաշտերում բանում աշխատելիս ոչ անմիամիտ ժողովուրդի ոնցնի որ տանկեր եկան գյուղի քին կաղնել ունդրես սկսել գրոկագավացիա խոսացել որ փախեք կամ ցես կոտորել են փախել են տենցել եկան մարդկա լացան իմանաց մա տանը փողելուն է հակուստելն է գոնե մի ժամ առաջ մեզ ասենք մի քանի կապեկ դիպիրիս մի քանի որ յոլա քինա չէ ասма թողել են լերի բանորական շորով քոնը կոշիկները բանով ասма եկել են կսելստե գնանք շուշի ես ինչան եմ ասում ասում դե կամած կամած քը գտնեմ այդ դե թողել արդեն եկել Երևան, եկել Երևան, բայց այդ կոմիտեին ասացի, Մովսյանը տեղը տվել է Ասլանստից տեղ ժողովրդի։ Հարցոլուցի ինչ ասած ես օգնողական։ Եկան դեղ խառնեցին, ժողովրդը կազմակերպած մնայր, աման ինչ լավ գիներ։ Հետո քացան նախարարների խորհուրդ դիմել են, ասում միտեղ հողտու եք, ժողովուրդը համաձայն է գետաշենցիներին տվել են արդեն։ Արձունիային լավ տեղերը տվել են, գետաշիններին տեղ են տվել, դոմիկներին տվել, բոչկաներին տվել, ասեն տենց պեղ տվել, ժողովուրդը համախմբված մնամ, եթե ծրվեց են առաջ են հավաքում։ Ասում, չեք Շահամյան երենք ունակը։ Դու ժողովուրդ մի տեղ պետք է Շահամյան յորոն ընկնել։ Ասես դե կմտածեն, կմտածենք Մովսյան ասերեց վաղուդը։ Կարաս նամակ ձևակերպես գյուղսովետների կողոզի սովխոզի նախագահների կողմից, վարմունք կազմակերպած ձևով ուզում ենք մի տեղ տակ գնանք ու քյացել ենք ընկյասը Խոսորև անտառում հին տնատեղ էր կար, կան ասում նույն համաձայնը։ Ու գիրել ենք այս ձևի։ Մի տեղ տվեք, մենք մեր ուժերը տուն կառուցենք, ապրենք, խոստանում ենք։ Երբ որ Շահումյանը վերցնեք, մենք այս ամենը վերադարձնենք Հայաստանի պետությանը անվճար։ Դա փոխենք գնանք մեր Շահումյան։ Նամակը սարքել եմ, տարել նախարարների խորհուրդ։ Միջև այսօր էլ է դրա պատասխան տալիս։ Եվ շահումյանցիները ստիպված են թողնել նաև Հայաստանը։ Ոչ փախստականի ստատուս են տալիս Շահումյանին։ Ասում է Շահումյանը վերցնելի։ Փախստականի ստատուս էլ չեն տալի, որպես փախստականի օգնություն ստանա։ Մի քանի ծերունները հանրակացարանները տեղավորել են։ Էդ էր։ ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի հունիսի 10-ի թողարկումը հեղինակ ծովինար գրիգորյան հնչյունային ռեժիսոր լյուդմիլա ազատյան